Page 2, On nous pratique. Exercise A, Identification. To identify or point to someone, one uses the construction c'est, meaning it's. Model, you hear... Ki moun sa? Mwen. You say? Se mwen. Number one. Ki moun sa? Mwen. Se mwen. Two. Ki moun sa? Ou. Se ou. Three. Ki moun sa? Li. Se li. Four. Ki moun sa? Yo. Se yo. Five. Ki moun sa?